Neplanita gap vacado en Verona. La balcono de Julieta. Tutte neplanite mi trovis min sola la dimancio nanta o Christ nasco en la historia centro de Verona, cum tri libera i postagmesa i horoi anta o forve turado. Tiu ci urbo de nord orienta Italuio Estas monde fama unue pro la plei conata balcono en la mondo, tiu de la domo de Giulietta, cae due pro la opera i presentadoi en la arena, zia Romia anfiteatro. Ciel mi sciata softe conduti en neconata urbo, mi tute ne consultis mapon au guid libron. Mi aventure esploris. La vetero ne estis tio malloga, estis io malvarme ca iam suffice malhele. Ofte pluvetis. La etoso pro la festa i lumo i ca decorazioi estis tamen tre agrabla. Mi sequis la fluon de passantoi en la centra avenuo ca i tie latingis la plazon de la arena. Giganta luma cometo, eliranta ella supra della construaggio, spectacle surterigis per sia pinta stelego sur la plazzo. Post mal rapida circa uiro della anfiteatro, mi decidis atingi la riveron Adige, chiulau mia iconoi serpentumas tra la urbo plei parto de preter passantoi shainis al mi turistoi, do malbona fonto por trafai informoi. En flanca strateto mi equidis virinon cum beb charreto, eliranta nel pordego, treversaine indigenon. Mi al proximigis, cae per mia refrescigita veneta dialecto, demandis chie atingi la riveron fable ridetante, si diris al mi che ambau directe mi povas gin atingi. Mi bon chance electis la maldextran directon. En la promeneio l'aula rivero tutte ne estis romantica i paroi. Nur mi rigardante la nebuleton chiu le vigis e la acquo Subite la promeneio estis blochita cae mi estis devigita en iri tra la domui. Clopodante iri paralele cun la rivero mi surprise atingis mese pocan castelon. Enirinte la corton cae attente serciante por trovi alian aliron mi hazarde malcovris cae gustumis gis funde la mirindan historian ponton nomatan scaligera ponto. Pro giai tri audazza i arcadoi, oni gis nun consideras gin arta cef verco. Reveninte alla historia i quartaloi della urbo centro, mi celis visiti la mond famegan balconon de Giulietta, chi è l'aula leggendo Romeo Shinamindumis. Sequante la nombra in turisma in gruppo in mi tre facile atingis la palazzon en chi es corto trovigas la balcono. Pro la granda homa massigio oni devis attendi por successi eniri la enir corridorum. Tiu loco estas plen plen covrita per scrap scribagioi cae romanticae papernotoi pendigita i fare de cent miloi da visitantoi. Quancam la travivaggio i de Giulietta cae Romeo havas ne niun historian fundamenton, cae la palazzo cae la balcono estis modeligitai en la meso de l'antaua antaua iarcento, l'aula decorazio de Hollywood ai filmoi, tiu loco en Verono farigis ege successa turisma celo. In angulo staras la bronza statuo de Giulietta. La figuro aperas svelta cae adolescanta. La sculptisto estis Nereo Constantini, el Verono, ca Ioni locis la statuon en la corto e la comenzo de la sepdeca iarui oni tui povas rimarki che la dextra mamo de Julieta aperas ion frot defectita. Tre ofte la turisto i desiras esti fotita i cun mano apugita surgi. Urba legendo ja racontas che tiu gesto alportas fortunon ie amo. Vere, Verono povas danki al Shakespeare pro lia ege trafa reclamado.